Naprotiv, dosežu vrhunac svoje mudrosti. Na Dunjaluku postoje ljudi također koji su mudri, čije su odluke mudre, međutim, njihova mudrost ne može nikako se porediti sa mudrosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahova mudrost doseže vrhunac vrhunac u svemu. Allah subhanahu wa ta'ala iz te svoje potpune mudrosti stvorio nas je različite. Odlikovao je ljude jedne na drugima. Neke od nas učinio je imućnim, a druge siromašnim. Jedne od nas učinio je učenim, a druge neukim. Jedne od nas učinio je vladarima, a druge potlačenima i tako. Allah subhanahu wa ta'ala to je učinio svoje potpune mudrosti. Allah najbolje zna da bismo uvidjeli suštinu zdravlja, suštinu bolesti, suštinu znanja i neposjedovanje, neposjedovanje znanja i slično. Allah najbolje zna da bi nam ovaj život imao imao smisla. Allah subhanahu wa ta'ala dakle iz te svoje potpune mudrosti odlikovao je ljude jedne na drugima. Međutim, odlika, najbolja odlika po kojoj se ljudi najbolje odlikuju jeste odlika imana odlika imana. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala rekao wa وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ in kuntum mu'minin. Vi ćete biti gornji, vi ćete biti bolji, vi ćete biti najbolji ako budete ako budete vjernici. Dakle, istinsko odlikovanje i vrednovanje jeste po vjeri. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala također kaže u svojoj plemenitoj knjizi inna akramakum indallahi atqakum. Da Doista kod Allaha subhanahu wa ta'ala najbolji onaj, onaj koji ga se najviše boji. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao je vjernike nad svim drugim. Zatim, među vjernicima odlikovao je one koji imaju znanje. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala o ovim dvijema vrstama odlika u suri Al-Mujadala, pa kaže Jalla wa'ala, jerfa illahu alladhina amenu minkum walladhina utul ilme darajat. Allah subhanahu wa ta'ala će uzdignuti one među vama koji vjeruju. Dakle, između svih ljudi Allah subhanahu wa ta'ala odlikovat će one koji vjeruju, a zatim između onih koji vjeruju odlikovat će one kojima je dato znanje. Zasigurno vrhunac u imanu i u znanju dosegnuli su Allahu i subhanahu wa ta'ala najbolje robovi, najbolja stvorenja. Oni i niko drugi mimo njih. Jeste, tim putem krenuli su, kreću i kretaće mnogi, međutim, niko toliki iman i tako ogromno znanje neće dosegnuti kao što su dosegnuli Allahovi subhanahu wa ta'ala poslanici i vjerovjesnici. To su bili zasigurno najbolji Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi, najbolja stvorenja. I Allah subhanahu wa ta'ala sve što im je dao, dao im je najbolje. Zato na svima nama jeste da koliko smo u mogućnosti odlikujemo se njihovim odlikama. Ono čime su se oni odlikovali, što im je Allah subhanahu wa ta'ala podario, zašto su tražili od Allaha subhanahu wa ta'ala milost, blagodat, odliku, određenu, to isto trebamo tražiti i mi, odnosno trebamo krenuti za njima. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam govoreći mu o prethodnim vjerovjesnicima i poslanicima u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu, dakle u objavi koju mu je objavio, kao što je rekao Jalla wa'ala Ula'ike alladine hadallah, febi hudahu muqtadi. To su oni koje Allah uputio pa se ti za njihovom uputom povedi. Ovo je Allah subhanahu wa ta'ala objavio svome vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, naredivši mu da se povede za prethodnim poslanicima i vjerovjestima, da se upozna s njima, da se odlikuje onim odlikama koje, kojima su se oni odlikovali. A nama, sljedbenicima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Allah je rekao, Allah je objavio, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Vi u Allahom poslaniku imate najbolji uzor u svemu. Dakle, mi se trebamo povesti za Allahovim poslanikom, alihi salatu wasalam, a on se povodio za prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima. U ovom našem serijalu Vjera je obhođenje, govorimo u ovoj sada emisiji o obhođenju, moralu, karakteru, ponašanju Allahovi poslanika i vjerovjesnika, alihi salatu wasalam kako su se oni obhodili, kakvog su bili karaktera, kakvog su bili morala, vladanja, Allahovi poslanici i vjerovjesnici. U ovoj emisiji govorimo o tome kroz Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu, kroz Kur'an i Kerim, vraćajući se dakle na kur'anske ajete u kojima Allah subhanahu wa ta'ala spominje te njihove odlike koje se tiču njihovog morala i ponašanja. Pa, Allahovi poslanici i vjerovjesnici bili su najbogobojazniji ljudi, oni koji su najviše strahovali od Allaha subhanahu wa ta'ala, najviše se bojali njega. Zašto? Zato što su najviše i poznavali svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, od svih drugih ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno je rekao u suri Fatir, innama jahša Allahe min ibadihi al ulema. Doista Allaha subhanahu wa ta'ala istinskim strahom boje se samo učeni ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala najviše se boje učeni ljudi, a za sigurno najveće znanje iz vjere, narušto Allahu subhanahu wa ta'ala imali su Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Zato su se oni najviše i bojali Allaha subhanahu wa ta'ala. Najviše strahovali od njega. Ukoliko bi se i desilo da nešto pogriješe i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, iz tog ogromnog, velikog straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, pribjegavali bi odmah pokajanju, taubi, kajali se za taj svoj grije, odazivali se Allahove subhanahu wa ta'ala naredbi i slično. Pa poslušajmo kakvi su bili neki od njih. Šta Allah subhanahu wa ta'ala kaže o njima i njihovom strahopoštovanju, njihovom strahu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa tako Adem, alihi salatu wa salam, kada je u džennetu učinio ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, kada je kušao plodove sa zabranjenog stabla. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje nakon toga kada su se ogriješili da ih je Allah subhanahu wa ta'ala dozvao. Pa kaže وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَ عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُ مُبِينَ Nakon toga njihov gospodar, dakle Adema i Havu, njihov gospodar je dozvao i rekao, zar vam nisam zabranio to stablo. I zar vam nisam rekao da vam je šeitan otvoreni neprijatelj, da će vas šeitan navoditi na grije? Zato nemojte se približavati tom stablu. Zar vam to nisam rekao? Da je kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri Al-Araf spominje riječi Adama i njegove supruge Havi. Kala rabbena zalemna enfusena wa in lem tagfir lena wa tarhamna lalekunenna minal khasirin. Rekli su, gospodaru naš, mi smo sebi učinili nasilje mi smo se ogriješili, učinili smo nepravdu, učinili smo nasilje sebi, pa ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, doista mi ćemo biti od stradalnika. Subhanallah. Dakle, pogledajmo kako se brzo kaju za svoj grije. Vraćaju se Allahu subhanahu wa ta'ala iz poznavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, iz straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Gospodaru naš, mi smo učinili nasilje sebi, mi smo se ogriješili. Ako nam ti ne oprostiš taj grije i ako nam se ne smiluješ, doista mi ćemo biti od stradalnika. Nuh, alihi salatu wasalam, kada je tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da spasi njegovog sina, kada je bio sveopći potop, da spasi njegovog sina jer je on od njega, od njegovog roda, od njegove porodice, njegov potomak, Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ Kada je Nuh dozvao svoga gospodara i rekao, o gospodaru moj, doista je sin moj, od mene, moj potomak, iz moje porodice, a doista je tvoje obećanje istinito, da ćeš spasiti moju porodicu i ti si gospodaru od svih mudrih najmudrih. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kala ja Nuhu, innahu lejse mine helik. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala, o Nuhu, on nije od tebe innahu amalun ghayru salih. On je činio zla djela. On je činio loša djela. fala tasalni ma laysa leke bihi ilm. Inni aiduke entekune minel džahilin. Zato nemoj da me pitaš i nemoj da me moliš za ono o čemu ti ne znaš, o čemu ti nemaš znanja. Ja te savjetujem o nuhu da ne budeš od neuki, da ne budeš od neznalica. Allah subhanahu wa ta'ala obraća se na ovakav način nuhom kada je Nuh tražio da se spasi njegov sin koji je bio nevjernik, ali je bio od njega. Pa ga Allah subhanahu wa ta'la savjetuje i kaže on nije od tebe. Najčvršća veza jeste imanska veza. On nije od tebe, on čini zla djela, on je činio zla djela. Kako nakon toga ponašao se Nuh alaihi salatu sam? Je se protivio Allahovoj odredbi, Allahovoj naredbi? Ne. Rekao je, tragajući za Allahim subhanahu wa ta'la zadovoljstvom, rekao je, kale rabbi, inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin gospodaru ja ti se utječem da te molim da tražim od tebe ono o čemu ja nemam znanja i gospodaro ako mi ti ne oprostiš i ne smiluješ mi se doista ću ja biti od stradalnika slično kao što je rekao i Adam alejhi salatu vesselam zunnun Junus alaihi salatu wasalam, nakon što se naljutio na svoj narod, rasrdio se na svoj narod i otišao od svog naroda, napustio svoj narod bez dozvole Allaha subhanahu wa ta'ala, pa Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome šta se desilo. Da je Yunus alaihi salatu wasalam mislio da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće kazniti za to i slično, pa nakon što ga Allah kaznio, dao da ga riba proguta, Zunnun Yunus alaihi salatu wasalam shvatio je da je pogriješio pa je zavapio svome gospodaru i zatražio oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala priznao sebi nasilje da on je taj koji je, koji je pogriješio. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكِ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ I Zunnun kada je otišao srdit misleći da mi nismo u stanju da ga kaznimo zbog to, da ga pronađemo i da ga kaznimo, pa je nakon toga kada je bio kažnjen u tminama zavapio la ilaha illa ent, ne ima istinskog Boga osim tebe gospodaru. Inni kuntu minal valimin. Ja sam taj koji je učinio nasilje, koji je učinio nepravdu, koji se ogriješio o sebi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu u svojoj knjizi فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Da on nije bio od onih koji mnogo spominju Allaha subhanahu wa ta'ala, koji se mnogo sjećaju Allaha subhanahu wa ta'ala, kome Allah subhanahu wa ta'ala na um, on bi ostao u toj ribi, u tom kitu do dana proživljenja. Musa alaihi salatu wasalam, nakon što je udario čovjeka i ubio ga od jednog udarca, i priznao da je to šeitansko dijelo, pokajao se Allahu subhanahu wa ta'ala, pokajao se za taj grije, za to nasilje koje je učinio tu nepravdu, pa je rekao, قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له innahu huwal ghafurur rahim. Rekao je gospodar, ja sam učinio nasilje sebi, pa mi je oprosti, pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala i oprosti, jer je doista Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta i onaj koji je milostiv. I Davud, alihi salatu wasalam, slično kao i njegovi prethodnici, braća, vjerovjesnici i poslanici, kada je pogriješio u presudi, shvatio je da je pogriješio, da je stavljen na kušnju, pa je zatražio od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što kaže Jalla wa'ala, فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابِ On je zatražio oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, pao mu na seždu i istinski se vratio svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, vjerovjesnici i poslanici od njihovog hlaka, od njihovog morala jeste da su se najviše bojali Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada bi počinili grijeh, kada bi se ogriješili, učinili nepravdu, nasilje, iako je to bilo vrlo rijetko, ali kada se to desilo, odmah su se vraćali Allahu subhanahu wa ta'ala, kajali su se za taj svoj prijestup, za taj svoj grijeh. Zatim, vjerovjesnici, poslanici imali su najljepše ponašanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, imali su najljepši način obhođenja sa Allahom subhanahu wa ta'ala, na najljepši način obraćali su se svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa, kao dokaz tome, jeste i primjer Isa alaihi salatu wa salam. Isa alaihi salatu wa salam, kako se spominje u Kur'an i Kerimu, sutra na sudnjem danu Allah subhanahu wa ta'ala će upitati Isa, alihi salatu wasalam, o Isa, jesi li ti tražio od ljudi da tebe i tvoju majku uzmu za Boga mimo mene? Kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Al-Majde pa kaže A anta kulta lin nasi ittahiduni wa umje ilahini min duni la, jesi li ti rekao ljudima uzmite mene i moju majku za dva Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kako će se obrati? Hoće li reći ne, nisam im to govorio, oni su slagali na mene i slično? Ne, već kaže Allah subhanahu wa ta'ala, spominje njegove riječi pune edeba, pune poštovanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Reći će, kale subhanek, reći će, neka si slavljen ti gospodaru. Neka si ti daleko od svake manjkavosti. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haq nije meni priličilo, priličilo da govorim ono što ne znam. Meni nije priličilo da govorim neistinu. Meni nije priličilo da pozivam ljude u nešto što nije <clears throat> istina. In kuntu kultuhu fe kadalimte. Ako sam ja to rekao, pa ti to najbolje znaš. Ti najbolje znaš ta'lemu ma fi nefsi wala a'lemu ma fi nefsik. Ti dobro znaš šta se nalazilo u meni, šta sam ja poznavao, a ja ne znam ono što ti gospodaru poznaješ. Inneke ente allamul gujub. Doista ti poznaješ dobro ono neviđeno, ono, dakle, nepoznato, gajb, nepoznati, nevidljivi svijet, ti to gospodaru najbolje poznaješ. Pa dakle, vidimo kako je, kako će Isa alaihi salatu sam na sudnjem danu da odgovori Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka si slavljen gospodaru ti, ti si daleko od svake manjkavosti, meni ne priliči, nije mi priličilo da govorim ono što ne znam, da govorim neistinu, da pozivam ljude u neistinu. Ako sam to rekao, ti to najbolje znaš gospodaru. Ti znaš ono što ja znam, a ja ne znam ono što ti znaš gospodaru, ti si onaj koji poznaje dobro nepoznati nevidljivi svijet. Jedini ti gospodaru, gospodaru naš. Zatim, vjerovjesnici i poslanici nikada se nisu svetili radi sebe. Nikada se nisu svetili radi sebe. Nikada ni na koga nisu digli ruku radi sebe. Nisu se rasrdili, naljutili radi sebe, već bi se srdili, ljutili, dizali ruku. Samo onda kada bi se kršile Allahove naredbe, kada bi se rušile, omalovažavale Allahove svetinje, kada bi se prelazile Allahove, Allahove granice. Pa tako Jakub alihi salatu wasalam, kada je saznao šta su njegovi sinovi uradili s njegova dva sina, sa Jusufa i Benjamina. I kada su to oni i priznali, je li ih kaznio, je se rasrdio na njih? Ne, već je rekao, kada su zatražili od svoga oca, dakle oni, sinovi, kada su zatražili oprosta, da im oprosti za te njihove prijestupe, oni su priznali grije, da su pogriješili. Kada se na kraju obistinilo da su doista pogriješili i da je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao Jusufa nad njima, podario mu vlas, podario mu poseban položaj, ugled, daleko veći od njihovog i kada su to priznali Allahu, Allahu subhanahu wa ta'ala priznali svome e, babi Jakubu i zatražili od njega oprost i zatražili od njega da se zauzima kod Allaha subhanahu wa ta'ala da im bude oprošteno Jakub alihi salatu wasalam i zatražio od Allaha subhanahu wa ta'ala oprosta. Nije se srdio, nije se svetio. To što nisu poštovali njegove naredbe, to što je on tražio da čuvaju Jusufa da čuvaju mlađeg također sina Benjamina, ogriješili se o te njegove riječi, pronevjerili ih, nisu čuvali svoju braću, pa se desilo s njima što se desilo i kasnije se obistinilo, zasigurno da su pogriješili. Jakub, alihi salatu wasalam, nije ih korio, nije se srdio na njih, nije ih psovao i slično, nije negodovao, nije digao ruku na njih, već je digao svoje ruke Allahu subhanahu wa ta'ala da traži od njega oprosta, oprosta za njih. Rekao, rekao je, kale saufe estagfiru lekum rabbi innahu huval gafur rahim. Rekao je, ja ću tražiti, moliti svoga gospodara da vam oprosti. Sofa estagfiru lakum rabbi. Ja ću za vas tražiti oprosta kod svoga gospodara, jer je doista on onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. U arapskom jeziku postoje dva načina za iskazivanje budućnosti, za pravljenje budućnosti, za ono što će se činiti u budućnosti. Sa, dakle, sa prefiksom saufe i se. Dakle, na glagolu u sadašnjem vremenu dodaje se ili sofa ili se. Kažu, ukoliko se radi o bliskoj budućnosti, dodaje se se. A ukoliko se radi o daljoj, dakle ne čini se odma već se kasnije to učiniti, onda se dodaje seufe. Pa vidimo ovdje da je Jakub alihi salatu sam rekao seufe estagfiru lekum rabbi. Nije rekao se estagfiru lekum rabbi. Sada ću odmah podignuti ruke i tražiti oprosta za vas kod svoga gospodara. Jel time želio da im naudi? Da im se na takav način sveti? Ne, Subhanallah. Nije to od vjerovjesničkog morala i karaktera, ponašanja, obhođenja. Zašto je rekao Seufe estagfiru lakum rabbi? Ja ću tražiti oprosta za vas. Doslovan prijevod, kasnije ću ja tražiti oprosta za vas. Kada je tražio oprosta? Zašto nije odmah tražio? Kaže se da je odgodio traženje oprosta do predzoru. Dakle, te iste noći, ali predzoru. zoru nije odmah tražio oprosta za svoje sinove od Allaha subhanahu wa ta'ala, već je odgodio do pred samu zoru. Zašto? Zato što se tada Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno odaziva dovi zahtjevu onoga komu se obraća. Subhanallah, pogledajte. On je opet želio, Jakub alihi salatu salam, želio je maksimalno dobro svojim sinovima, mašta oni uradili, uradili s njim. Zatim, Jusuf, alihi salatu osalam, također, šta se sve desilo, šta je sve doživio od svoje braće? Bacili su ga u bunar. Zatim, iz bunara su ga izvadili ljudi, prodali ga kao roba. Zatim je došao na dvor, bio sluga, Zatim Allah subhanahu wa ta'ala dao mu je počasno mjesto na tom dvoru. Prošao kroz mnoga iskušenja i na tom dvoru također iskušenje žena doživio i slično. Sebeb, povod, razlog svega toga bila su njegova braća koja ga nisu čuvala. Nisu ispoštovali naredbu svoga oca Jakuba, već su ga bacili. Htjeli su da mu naude, jer je smatrali su Jakub alihi salatu sam više volio njega Jusufa od ostale braće pa su željeli srce svoga oca za sebe. Željeli su na takav način da njihov otac Jakub zavoli više njih, pa su htjeli da se kotarišu, da dakle od sebe otklonu Jusufa, da ga udalje od svoga oca Jakuba, kako bi on volio više njih, pa su ga bacili u bunar. Kasnije Jusuf, alihi salatu veselam, kada je Allah subhanahu wa ta'ala dao mu počasno mjesto, pa kada mu je također doveo i njegovog brata Benjamina u dvor, kada kasnije, kada se sastavio sa svojom braćom i sa svojim roditeljima i kada je priznao da je on Jusuf doista, onaj koji ih je godinama pomagao u godinama gladi, suši, kada nisu imali šta da jedu, pa su dolazili na taj dvor, na njegova vrata, a on je bio zadužen za riznice, za hranu, pa im je davao od sebe, godinama ih pomagao. I nije tada htio da im prizna ko je ono, kome je riječ, ko je on, jel on njihov brat. Kasnije priznao im je, kada su oni doista obistinilo se, jeli, uvjerili se da je to njihov brat. Innekele ente Jusuf, zasigurno ti si Jusuf, je li tako? Pa je priznao da je. Jusuf, ovo je moj brat Benjamin. Kada su tražili oprosta, da im oprosti za ono što se desilo, nije ih korio, nije ih grdio, nije podigao ruku na njih, nije, iako je mogao da im se osveti, tada je imao vlast, nije bio nekadašnji dječačić kojeg su bacili u bunar, imao je vlast, međutim, vjerovjesnici, ne svete se radi sebe, već samo kada se krše Allahove subhanahu wa ta'ala granice. Pa je rekao Jusuf alihi salatu wasalam, La tethribe alikumul jom, jagfirullahu lekum, vohu arhamur rahimin. I danas nećete biti koreni. Nećete biti kažnjavani, čak ni koreni. Allah će vam oprostiti, jer je doista on onaj koji je naj, najmilostivi. Tako isto i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kako kaže kaže Ajša radijallahu ta'lanha, nikada se nije svetio radi sebe, svetio se samo kada bi se narušavale Allahove granice. I za njega je rekao Allah, Allah subhanahu wa ta'la, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَدِيمُ Zasigurno ti si na najvisočijem stepenu morala. Pa se prenosi u hadisu Enesa ibn Malika radijallahu talan da jedne prilike hodao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, a iza njegovih leđa došao je čovjek koji je živio daleko u pustinji, koji nije poznavao način obhođenja, pogotovo sa vjerovjesnicima, pa je uzeo za ogrtač od pozadi i snažno potegnuo Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, toliko da mu se ogrtač usjekao u njegov vrat, skoro da je krv potekla. Pa kada se okrenuo Allahov poslanika alihi salacom i upitao šta želi, na takav način rekao je daj mi od imetka kojeg ti je Allah dao. Pa se Allahov poslanik alihi salacom samo nasmiješio i rekao dajte mu iz Bejtul Mala, dajte mu jel, iz imetka. Takav je bio kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala i nazvao bil mu'minina ra'ufur rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim, doista je on prema vjernicima blag i milostiv. Dakle, ovo je bilo nešto iz vjerovjesničkog morala ahlaka. Kakvi su bili vjerovjesnici? Vjerovjesnici Allahu i subhanahu wa ta'ala poslanici bili su najbogobojazni, oni koji su najviše strahovali od Allaha subhanahu wa ta'ala, njega se najviše bojali, pribjegavali Allahu subhanahu wa ta'ala ukoliko bi počinili grije, vraćali bi se, jeli Allahu subhanahu wa ta'ala, zatim na poseban način bi se obhodili sa Allahom subhanahu wa ta'ala, posebne bi riječi birali u svome obhođenju sa Allahom subhanahu wa ta'ala i također sprem ljudi nikada im se nisu svetili, nikada nisu dizali ruku svoju na njih, nikada ih nisu korili, grdili, samo bi to činili onda kada bi se narušavale Allahove subhanahu wa ta'ala granice. Uz Allahovu dozvolu i u našim narodnim emisijama nastojaćemo govoriti o moralu, karakteru, ponašanju, vladanju, obhođenju Allahovih vjerovjesnika i poslanika, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša njihovo slijedjenje. Ulaike alledine hadalla febi hudahu muqtedi. To su oni koje Allah uputio, pa se i ti za njihovom uputom povedi.